Така в усьому. Носила черевики на низьких підборах, аби не здаватися вищою за чоловіка. Великі круглі рогові окуляри, і навіть Тищенко до цього часу не знав, чи вона справді короткозора, чи думає, що ті окуляри їй личать. Недоладні сукні. Однією з перших у місті одягла міні і комсомольський патруль вивів її з кінотеатру. Бігала на всі концерти, літературні вечори, заводила знайомства з місцевими знаменитостями. Оце її жест означав Я з тобою, я з вами і ще щось значно більше. Ну й добре, що чула, втомлено мовив Тищенко. Мені не треба розповідати коли він, повернувшись обличчям до вішалки, почав скидати макінтош, Ірина з Іршеї зустрілися поглядами. Навіть не зустрілися, діткнулися, проковзнули. І глухо, нечутно для Тищенка дзенькнуло в одній і другій душі. Їхні погляди розлетілися миттєво в різні боки. Квартира в Тищенків велика, на три кімнати. Одна з них справжня зала. Але меблі збірні, старі. Дещо вже і геть звичало. Тільки сервант новий на гнутих ніжках з інкрустацією та нові книжкові цейсівські шафи в кабінеті. На стіні кілька картин. Вочевидь, підбирала їх Ірина жовта верба, що, здається, летить за вітром, синій сад і в ньому біла постать, пейзаж із лелеками. Жартують тоді, коли вже більше нічого не лишається, думаючи своє, сказав Сергій, і важко опустився на зелену в рожевих папоротях півнях канапу. Не люблю могильних голосів. Візьми себе в руки, суворо мовив Тищенко. В цю мить старий годинник на стіні вибив вісім разів. Василь Васильович поглянув на нього, усміхнувся. Сусіди за стіною скаржаться, що будуть їх уночі. А я не чую, особливо коли ляжу на праве вухо. Після поранення воно в мене трохи той. Звик, сказала Ірина. Мене іноді теж будить. Але думала про інше. Це виказували брови, тонкі, нервові. Вони раз по раз здригалися. І все її обличчя, продовгувате, красиве, було напружене, але й мінливе. Здавалося, воно відбиває всі її думки неначе чисте водяне плесо кожну хмаринку. Шкода викидати подарунок все таки, та й сусіди зануди й спекулянти. Він хотів відволікти іршу від сумних думок, але це йому не вдавалося. Той не слухав, сидів, приплющивши очі міцно до білості стиснувши губи, непомітно потирав під піджаком груди. Тищенко помітив це, спитав занепокоєно, що з тобою. Та нічого. Серце трохи перехворів у дитинстві. І коли щось таке, не зважайте. Тищенко розхвилювався, стояв розгублений, не знав, що робити. Це ж, мабуть, небезпечно. У мене і виразка, і печінка, але серце. Що тут потрібно? Валідол? Якісь краплі? Ірино, виклич швидку допомогу. Ірша розплющив очі. Не треба нічого. Мене. В мене це буває вже ось попустило. І спробував усміхнутися. Ні, я зараз захопався Василь Васильович.